ebelenik erteko bo, gauzak bizikitinke izan diela eta golesmenak emaiten dutala nik eh, inaki uh, eh, etxanezi. E, eh, urre denak, uh, hala, hola da, hemen eskolerian uh, aintzinen izan, untsa aintzinen, baina uh, biherne aldian uh, ez eta olorenek du uh, diferentzia egin eta hala, jendiak autotu ute, errespetatzen dut, uh, e, eskerten ditut uh, e, jendi guziak eni boskatu tienek, eta hula da. E, demokrazia hula da, eta berko da, kusi egungo, eh, eldu uh, e, egunetan, nola pasatuko den gauzak, baina uh, hala, hula da, eta errespetatzen dut. Larogoi bostan desberdintasuna izan da, ikusi dugu eh, Euskal Herrantzuz izan zila garaile, ere, etxan izan zinean bihar noan, optes barrutea dugu izigarri berezia dela, kampain denboran ere zientzat ez da erratx, ara bi guneekin uh, jostatzea, eta gai uh, eh, ordezkaria usu batikoa du bestea, izatez ere, egokia da, uh, autes barrutea ere uh, realitateekiko, edo desorekak ere sortzen aditu, ue bezalako eribat badelarik erdian? ez eh, nola erran eh, gauzak uh, bai azkar, ez jaurare bat da, uh, bakotsak uh, nahi du laugarren zirkontripzion horiek biziki zaila izanen dira jaurare moldatzia, zenta argunt gauzak desberdina ene ustez, eh, gauzak eh, desberdinak dira. Eh, bon, analiza ez dut uh, xuxenki guai eginen, uste dut, eh, behar ba, biar uh, buria pausatuik obekiok uh, gauzak, mementuan, uh, jala, izan da, uh, anitzende estadioan uh, boskatzera, usaian uh, bezala, uride buruz uh, behar ba, bon, behar da olertu Eh, eh, frantziako mailan ere, eh, mankuzun horiek eh, nolatien eh, nazionan mailan kusteko, eta hala egungo mm, egunetan kusteko du nola gauzak pasatuko tiren. Eh. Brentsetan bero ere, baina jan lazalen dei bat ukantzen denboran, baina ara, hor zarantzak ziren ere, Julianen bozak norengana joan zirenez, eta iduriz hor ere, lan bat eramana izan da, egiten dugu zure dogo behenuaren okka. Eh, ez dakit, no, la errankusi dut, ba, jan lazalek deiten zila, mementuan, eh, bon, zuzenkien nintzen eh, irratian, odion, oh, ez dut ono errepostu ikere man, ez dakit, euh, nik aste untan, euh, ba, bistanda, euh, bon, hola, hola da, ez dut, ez dut, geus galdein eta hola da. Eh? Onartzen dut, onartzen zitut errepostiak eta hola dira. Departamentoan txaituko zu eta Euskal Mendiaren zarlanean? bistandar eta gogotik, eta hori ene plazera da, eta segituko dut, ulo, ula, hemen godien diendako. Mi eskerra